Pružena ruka. Pozdrav svim slušateljima emisije Pružena ruka, emisiji koja upoznaje javnost o društvenoj uključenosti, svakodnevnim poteškoćama i specifičnim potrebama članova različitih udruga osoba s invaliditetom na području Sremsko-Slavonsko-Baranjske regije. Danas smo posjetili udrugu za osobe s intelektualnim oštećenjima Golubica Vukovar i razgovarali sa voditeljicom udruge Ivanom Azenić Dubravčić i štićenicima koji koriste usluge dnevnog boravka u prostorijama udruge. Dobar dan, gospođa Azenić Dubravčić. Dobar dan. Možete li nam nešto reći o povijesti udruge i o svojim članovima? Eh, ova udruga postoji od 1970. godine, znači 47. godina nam je postojanja. Eh, udruga se od samog osnutka eh, bavi i ciljuje poboljšati kvalitetu življenja osoba s intelektualnim oštećenjima. Ranije je to bila mentalna retardacija. Udrugu su osnovali stručni djelatnici škole sada Josipa Matoša, dakle škole koja skrbi o djeci s posebnim potrebama zajedno sa roditeljima sa ciljem kako bi struk struka i roditelji se povezali i napravili svi zajedno nešto bolje za svoju djecu. Naši članovi su osobe s intelektualnim oštećenjima, iako članovi udruge su i njihovi roditelji, prijatelji, skrbnici, kogod to želi, nema ograničenja. E, nominalni članovi su nam osobe s intelektualnim oštećenjima. Koliko imate članova? E, osoba sa intelektualnim oštećenjima trenutno imamo 58. Dakle, znači nominalnih članova, e, to su osobe za koje mi u biti radimo, za koje e, sve što se ovdje događa radi isključivo za njih u njihovom interesu. E, ono što je danas, poslije tih 46 punih godina rada, najzanimljivije je da imamo dva ugovora sa ministarstvom nadležnim, E, kroz ta dva ugovora e, imamo ugovorenu socijalnu uslugu poludnevnog boravka za osobe s intelektualnim oštećenjima. E, trenutno ih imamo 19 po rješenjima centra i imamo uslugu organiziranog stanovanja gdje imamo 14 osoba po rješenjima centra. Mhm. Imate još nekih aktivnosti? Naravno. E, to su one osnovne stvari koje mi radimo. Znači, e, te dvije usluge su naša, recimo, trenutno baza rada. E, iako naši korisnici koji su i u poludnevnom i u organiziranom stanovanju, njima ministarstvo financira tu osnovnu uslugu. Sve ostalo mi se moramo pobrinuti kroz projekte. Dakle, e, projekti su ti koji će nam omogućiti svaku nadogradnju na nekakvu, nekakvu osnovnu, osnovne životne aktivnosti. E, korisnici u poludnevnom boravku, e, oni su pet dana u tjednu u našim prostorima. Oni ovdje borave 4 do 6 sati dnevno. S njima su stručni djelatnici. E, sve njihovo vrijeme provodi se u radu različitih radionica gdje im osiguravamo doista raznolikost obzirom da svaki dan imaju nekakvu drugačiju radionicu gdje im pokušavamo dovesti i neke druge voditelje da im se ipak razbije pod navodnicima nekakva monotonija. I da ih se zainteresira na neki drugi način dok korisnici organiziranog stanovanja mi o njima brinemo 24 sata dnevno, oni kod nas žive Aha, znači ne dolaze svi u poludnevni boravak. E, korisnici organiziranog stanovanja nam dođu dva puta tjedno u poludnevni boravak i to dolaze srijedom i petkom. Obzirom da je srijedom glazbeni pa imamo voditelja glazbene radionice koji nam je vanjski suradnik, onda im je to svima zanimljivo i drugačije se može raditi, tu, ih može biti veća skupina i petkom su nam sportske aktivnosti. E, za sve ostale radionice oni imaju svoje prostore i u svojim prostorima kojima provode isti takav e, rad. To su stariji korisnici ili... Um, Svi naši korisnici su osobe starije od 21 godine. I koliki je raspon godina vaših korisnika? E, e, pazite ovako, najmlađi su nam došli još u srednjoj školi, znači Snježana nam je došla sa nekih 17-18 godina, dok nam najstariji korisnik ima 60 godina. Dakle, e, raspon je od do. E, sad trenutno nitko nije mlađi od 21 godine i to e, i kad smo imali mlađe imali smo ih u organiziranom stanovanju u poludnevnom boravku i imamo ugovor samo za starije od 21 godine obzirom da oni imaju pravo na školovanje do 21 godine. Mhm, mhm, mhm tako da su do tad u školi, na neki način su zbrinuti, imaju nešto, a poslije 21. godine za njih više nema ništa osigurano u sustavu, tako da se tu na, školu zapravo nadovezujemo mi. Da, vi ih prihvaćate u mhm, stvari. Mhm. A s čime se oni zanimaju, vaši štićenici? Znači, kad završe tu školu s 21 uh -huh. godinom, dolaze kod vas ili oni rade ili imaju neke... Njima je organiziran rad kroz radionice. Znači, e, cilj tog poludnevnog boravka je zadržati sve ono što su oni naučili, sve vještine koje su oni stekli tijekom školovanja. E, naš cilj je da to i zadrže, jer sve što vi ne održavate, to vam propada. Dakle, e, s njima kad se ne bi radilo kontinuirano, oni sve što su i postigli u svom životu, sve bi im to lagano propadalo. Ovako, ne možete vi njih uzeti da oni nešto rade kao u školi, niti je to cilj, ali kroz rad eh, i likovne radionice i keramičarske radionice, znači oni prekrasne stvari od keramike izrađuju, a zapravo s tim eh, si potiču svoje, svoje vještine finu motoriku. E, s druge strane, kroz sportska natjecanja, kroz sportske aktivnosti, ne samo da vi njih tjelesno vježbate, da su oni u formi, da su oni razgibani, nego mi njih vodimo na razna natjecanja. Oni su bili u Puli i u Pločama, ove godine, prošle godine su bili u Hanoveru. Sami, sami ti odlasci na natjecanja, vi njih dovedete u hotel, oni se moraju snalaziti i na švedski stolić, same uzeti, jesti i znat, e, doći do svoje sobe, e, komunicirati, znači mi njih i socijaliziramo. Kroz takve nekakve stvari vi pokrivate i onaj natjecateljski duh i socijalizacijske vještine i snalaženje u okruženju, a to je sve nešto što trebamo s njima raditi, samo nećemo po školski sad to pa to, nego ćemo kroz neke stvari koje su njima zanimljive zapravo potaknuti potaknutim taj dio. Da. Um, kako njihovi roditelji ili skrbnici mogu saznati za vas i koristiti vaše usluge? E, naši, svi podaci su na našoj web stranici. E, podaci o nama postoje u centrima za socijalnu skrb. E, znači svako onaj ko želi koristiti naše usluge može ili doći kod nas u udrugu, dobiti sve informacije ili može doći u centar za socijalnu skrb i zatražiti da se njegovo dijete smjesti. Pošalje kod nas po rješenju. I recimo na koji način im onda pomažete mislim i porodicama i njima e, e, pa, što im e, pružate vidite ovako svi naši korisnici ponavljam kod nas su čitavo prije podne preko tjedna dakle njima je dobro jer to vam pokazuje sama činjenica da oni dolaze iz dana u dan oni ponavljam, ne propadaju nego zadržavaju i stječu neke nove vještine. E, sad se pripremaju odlaze na ljetovanje 10 dana. To je ono <laughs> radi čega će vam oni uvijek doći kod nas i htjeti doći kod nas, jer zbog te raznolikosti mi radimo stalno i radimo gotovo jedno te isto, ali stalno se nešto novo, nešto se promijeni i to je njima jako novo i pozitivno. E, ono što njihovi roditelji s tim dobiju, dobiju svoje slobodno vrijeme. Znači njihovi roditelji su prije podne slobodni, oni mogu ili mogu raditi negdje mhm. e, pola radnog vremena, puno radno vrijeme, nebitno jer njihovo dijete je zbrinuto. A, ili e, imaju slobodno vrijeme jednostavno za sebe, bar obaviti nešto što im treba. A treće, i naša lokalna zajednica je s tim zadovoljna jer mi zaposlimo radnike i omogućimo roditeljima da mogu raditi, tako da su svi na kraju. Koliko imate zaposlenih i kojih profila? E, sad trenutno deset E, najveći broj od te brojke, znači četiri osobe su nam asistenti koji rade u organiziranom stanovanju. E, za biti asistent potrebno vam je imati završen tečaj za njegovatelja. E, asistenti su ti koji rade po uputama struke, dakle imamo našu magistricu psihologije, imamo našu odgajateljica je ona po starom, ja? ona vodi radionice, ona nam je zadužena za sve u radionicama i i ostalo su više pomoćni radnici, pomoćni, koordinatori, nisu pomoćni nego su iznad, ali su koordinacija. Mhm. E, kako se financirate, kako, osim što dobijete sredstva od ministarstva samo ovako, ugovor sa ministarstvom znači za svako koje u poludnevnom istanovanju stanovanju mi dobijemo sredstva i uz to jedan dio dobijemo iz proračuna grada Vukovara temeljem projekata koje njima pišemo, jedan manji dio dobijemo sredstva iz županije i sve ostalo su projekti, sredstva iz projektnih aktivnosti koje projekte pišemo i nacionalnoj zakladi i EU fondovima. Evo sad nam je prošao jedan projekt iz e, Europskog socijalnog fonda gdje imamo dvije godine jednu plaću i na takav način biti si osigurate. Da. E, do kojeg nivoa obrazovanja osobe s intelektualnim oštećenjima obično dođu i mogu li išta raditi i zarađivati? Ovako, pojam intelektualno oštećenje vam je vrlo, vrlo širok. Znači, ako je osoba sa intelektualnim oštećenjem, ako je to intelektualno oštećenje kategorija lakog oštećenja, oni mogu i raditi i zarađivati ali ako imate osobu koja je teško intelektualno oštećenje, ta osoba budimo sretni da bude pokretna. U razgovoru sa korisnicima udruge i njihovom psihologinjom saznali smo da neki od korisnika udruge rade svaki tjedan po dva dana u DM drogerije Markt DOU ili kraće zvanom DM-u. U tom poduzeću zapošljavaju se osobe s invaliditetom od 2002. godine i imaju 24 zaposlenih. Ističu kako su te osobe predane svom poslu, usredotočeni i marljivi te zbog toga često služe kao uzor drugim djelatnicima. Zaposlenike biraju iz udruge za inkluziju, a koja je u suradnji i sa udrugom Golubica, pa na taj način i Vukovarski DM zapošljava osobe sa invaliditetom. Odabir radnih mjesta je usklađen s psihofizičkim poteškoćama koje osobe iz inkluzije imaju. Osobe s invaliditetom primaju DM poklon pakete, sudjeluju na božićne večeri i obiteljskom danu te imaju osiguran topli obrok. Ističu nadalje kako ih drugi zaposlenici prihvaćaju i pružaju podršku u radu. Kako ih uključujete u život šire zajednice? Opet kroz rad naših radionica mi njih pripremimo za sva događanja koja se u gradu ili bilo gdje gdje nas se pozove e, održavaju, tako da e, koja god ustanova ili institucija organizira nekakvo događanje, mi ćemo doći tamo. Mi ćemo se pojaviti, bilo kao gledatelji, bilo kao posjetitelji, bilo kao sudionici, ovisno o svemu. Od muzeja, od e, kazališta, od e, sve što gradska knjižnica, sad smo imali sa gradskom knjižnicom neke aktivnosti, mi smo svugdje. Dakle, imate program te inkluzije u zajednicu. Tako tako je. Kako informirate ili bolje rečeno educirate zajednicu o problemima takvih osoba i kako se borite protiv mogućih stereotipa? Protiv stereotipa se vi ne možete <laughs> boriti. to, to je jednostavno nešto što je u, glavama naših ljudi uvriježeno. Dakle, mi postojimo već toliki niz godina. E, bili smo e, na, na, i na radio i na lokalnim radiopostajama i Radio Dunav i Hrvatski radio Vukovar. Na Vinkovačkoj televiziji smo u zadnje dvije, tri godine imali tri, četiri emisije. Na Osječkoj televiziji smo predstavljeni. E, na Hrvatskoj radio televiziji smo bili u emisiji Normalan život. Znači gdje god baš je bilo korisnik recimo i zapravo mama kao roditelj iz Petrovaca jedna obitelj e, išli smo predstaviti baš naš rad, rad udruge i ona kao roditelj da kaže koliko to njoj znači da se to pokaže. Dakle, mi jesmo u javnosti, onaj ko želi nas prepoznati da je imao priliku, ali onaj ko to ne želi ne možete vi dobiti to njeg, niti je to cilj. S kakvim problemima se susreću vaši štićenici? Pazite, e, svi su oni e, osobe za sebe, svi su oni individualni, e, svi oni žive u različitim obiteljima, svako u svojoj sredini, u svojoj obitelji nosi se sa nekim svojim osobnim problemima. Ali oni kada dođu ovdje, ovdje su svi jednaki, svi imaju ista prava, sa svojim mogućnostima sudjeluju i koriste sve što im se pruža. Tako da mi se trudimo da ovdje ne bude razlike i da ovdje nemaju problema s kojim udrugama ili organizacijama surađujete? E, naša udruga je e, članica Hrvatskog saveza udruga za osobe s intelektualnim e, teškoćama. članica smo Net mreže prožetelja socijalnih usluga. Članica smo Ping Lige Hrvatske. Članica smo specijalne olimpijade Hrvatske. <laughs> dakle, mislim da sam sve nabrojala. <laughs> E, znači, e, uključili smo se u sve srodne SOS mreža, e, pružatelji su socijalnih usluga, to smo i mi. Naš savez, Hrvatski savez udruga, 34 su članice u tom savezu, naših srodnih udruga. E, specijalna olimpijada, uključili smo se zato što stvarno taj sport vole i natječu se i ostvaruju prekrasne rezultate. Handy Ping vam je udruga na nivou države e, za stolni tenis za naše osobe. Sa Handy Pingom mi smo im bili predstavnici prošle godine u Hanoveru i vratili se s medalje. E, dakle, e, to je dakle po čitavoj Hrvatskoj. Gdje god, mislim da ono gdje god dođemo u koji god grad u Hrvatskoj imamo neku udrugu u kojoj smo mi srodne, srodni član. E, što se tiče na lokalnoj razini mi surađujemo sa, ja, ja ni ne mogu nabrojati sve, ali pokazatelj toga vam je u 12. mjesecu mi svake godine imamo Vukovarski festival igre i smijeha. To mi organiziramo i zapravo okupimo sve udruge i ustanove koje skrbe osobama s intelektualnim oštećenjima i u Hrvatskom domu svaka udruga i ustanova ima po par minuta svog nastupa, njihovi korisnici. E, prošle godine u tom programu sudjelovalo 11 udruga i ustanova. Tako da i na nivou županije i na nivou grada od leptirića koji su nam ovdje, od udruge tjelesnih invalida, mislim mi smo doista otvoreni za suradnju sa svima. A, e, ima li u Hrvatskoj još koja udruga koja e, zbrinjava svoje članove na taj način kao vi? E, ima. Sa boravcima i mhm. Ima. Gotovo sve naše udruge imaju poludnevne boravke, a tri udruge imaju organizirano stanovanje. Čakovec, Ivanec i mi. Ja mislim da smo... Samo tri grada u, Hrvatskoj. E, postoji udruga za promicanje inkluzije. To je udruga koja koja je malo drugačija od nas. Oni se bavi isključivo sa inkluzijom, oni imaju u svim gradovima gotovo stanove, ali oni ne rade ovakav oblik rada. I za kraj, gospođa Azanić, kakvi su vaši planovi za budućnost udruge? pa popraviti sve što sad imamo. Koliko god to možemo. znači, imamo još jedno slobodno mjesto u poludnevnom boravku. Mi se nadamo da će se i to mjesto popuniti. E, osigurati što više projekata i projektnih aktivnosti da imamo što više nekih dodatnih aktivnosti tipa izleta koje oni najviše vole, druženja pjesme i smijeha, to nam je najvažnije ovdje. Da. E, u organiziranom stanovanju isto tako povećati broj korisnika, samim tim čim mi povećavamo broj korisnika, poveća se broj zaposlenih i to vam je jedan začarani krug. Puno vam hvala na današnjem razgovoru. Hvala vam. Kako se ti zoveš? Ana pa, I ovaj, koliko imaš godina? 29. A voliš li dolaziti u drugu Golubica? Da. Šta tu radiš? A, radionice. Koliko dugo boraviš? 9 do 1. Od 9 do 1. A ti, Kako se ti zoveš? Davor Azenić. Azenić. Ovaj, Davore, koliko ti imaš godina? 37. I koliko dugo već dolaziš u drugu? Ne znam sad točno. A ti? Ines Grof, imam 29 godina. I koliko si ti tu od e, početka? ne znam od... Ne od, srednje škole sam tu. smo, kako smo završili srednju školu, da, onda dolazimo. Ti kako si ti zadovoljan? I kako si ti zadovoljan ovdje? Ja sam ovdje četiri po godine. Četiri po Nisam bio prije kad nisam znao. Četiri po godine? to je voliš dolaziti? Da. Jel voliš dolaziti? Da, samo vikenda ne radi. <laughs> a, šta vi radite ovdje? S čime se bavite? Sa keramikom, sa sportom. Mhm. Imamo i glazbeni, imamo i ono. Imate li dobrih prijatelja ovdje? Imamo. Da. I koliko vam to pomaže recimo ovako u životu? Družimo se. Dobro vam je? Da. <laughs> Šta najviše volite raditi? Pa ja gimnastika i otarnja. To obožavam. Mhm. Volim. Znači imate i gimnastiku? Da. A ideš na neka takmičenja ili? Idem na stolni tenis, na pikado. O, bravo. <laughs> Bolji si nego ja. <laughs> A, I jesi li dobio neku nagradu? da. Šta si, neku medalju? Medalju, zlatnu. Mm-hmm. U trčanju. Bravo. Trčanju. <laughs> A ti? Ja sam u bacane kamena sad dobila medalju kad sam šla malo Terezu. Sad A, bravo. Koliko to? Neki velik kamen bio? ba, ehm, oko uglavaka. Mala Teško je bilo do... Mhm, prvo Da, sad. I ovaj, imaš ti prijatelja ovdje? Pa imam. Ovaj, I s čime još ovako se bavite? Koliko sati recimo dnevno provodite ovdje? Od 9 do 1? Da. Od 9 do 1. Mhm. A ovdje nam je psihologinja. <laughs> Kako se vi zovete? Mm, ja sam Martina Nikolić. Ovaj, jel vas slušaju vaši štićenici. Slušaju, odlični su, da sve, evo potičemo i da samostalno sve rade, a što se tiče slušanja, stvarno nemamo <laughs> nikakve primjedbe. Pošto ste psiholog, pa zato pitam. <laughs> Moraju. Jel vi slušate njih? naravno, naravno, da, imaju, stvarno imaju svašta za reći, ali e, toliko se može naučiti korisno o njih i toliko o tome da je život tako vrlo jednostavan i da mi često nekad kompliciramo, da to baš malo fascinantno. A pa, imate nekakve terapije s njima ili radionice? Radionice se provode svakodnevno po tjednom tom rasporedu koje mi imamo. Tako, na primjer, ponedjeljkom imamo kreativne radionice, utorkom domaćinstvo, srijedom nam je glazbeni, četvrtkom informatika, ili općenito nešto vezano za pismenost i petkom nam je sport e, i te obavljanje kućanskih poslova u vidu čišćenja, na primjer.